mugikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndakuramutse wowe uri kutegabira radiyo isanganiro nongere ndaguha ikaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi ikiganiro kikuyagira ibijyanye n'ibidukikije ukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango isanganiro isanganiro iradiyo iduhu kiganiro cy'uno munsi tugiye kukuyagira ku bijyanye n'igurirana ry'abantu mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani niho haba rusansuma ku barundi bose icyo gihe abarundi bashika imiliyoni umunani bamwe mu bahinga banonosoye ibijyanye n'igurana ry'abantu baravuga ko icyo gitigi cyagiye kiriyongera naho ubu kiriko kiragabanuka buke buke mbere iryo gurirana ry'abantu birafise ingaruka ku bidukikije na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura hokogwa iki kugira igisagara gitunganywe hisunze imwe abantu bagenda baragwirirana ivyo nivyo tugiye guciga nino muri kino kiganiro ushikirizwa na Christelle Nizigama ndaguhaye ikaze ya ya ya ya muntu tumvira isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri mu ntango za kino kiganiro bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura baravuga ingene babona ibijyanye n'igurana ry'abantu mu gisagara barashimikirana cane cane mu gutunganya igisagara kitagira imicafu yandagara mu ibarabara turiko turaraba muri iki gihugu c'uburundi abantu vrema ntibikira agaseseshwa rumuri abantu ni benshi cane naho bavuga ko hoba ivyo kuvyara ku rugero abantu ni benshi turiko turaba nko muri iki gisagara ingaruka ni nyinshi cane hariho ubusuma hakaba ugusabiriza nk'aba bana ubona batagira naho barara barara mu makanevo mwibarabara abambuzi bakaba umurengera ndetse urabona ko n'ubu vy'ubuzi vyabaye ndanse rero uko abantu baguma biyongera niko uburundi buguma buke bakena ibintu bijyanye no kwibeshaho mbega nko ku bidukikije ho ubona bimeze gute ibidukikije birahahonera bimeze gute yego biragenda nabyo ni uko turi turaraba nka mu mashyamba ya rukoko benshi barajya guhiga inyamaswa ugasanga bariko barabirya ibikoko byo mu ishyamba ingenzi zoje kuraba tukaronka amafaranga y'agaciro mugabo urasanga byishwe kubera iki kubera inzara ahantu hogiye amazu ndangakaranga aba ingenzi zikaza zikaza zikabona ibyiza by'u Burundi ngene bimeze hose ubunye barahubatse ubwo rero n'uruhombo rwose ruturuka ku kubura ahantu barima no kugwirirana kw'abantu ubona none hokorwa iki urabye igwirana ry'abantu ibidukikije byokingirwa gute hakwiye gufata ingingo ruhasha vuba bwango kuyigwirirana ry'abantu nk'uko bari babivuze ko kwibaruka umuntu kwibaruka bashoboye kurera kandi ndetse kumbure batarenga batatu icyo kintu bakagihagararira ko cyane rwose ariko nuko n'ababivuga nabona ugiye kuraba usanga abo batatu babarenze kuko umuntu muto muto ntuzomubwira ngo byara batatu abona uri kurabivuga ufise abana barenga barenga batanu batandatu naho wowe icyo bagaburira kera baravuga ngo ufise abana benshi nitunga muryango canke nitunga ku gihugu ibyo wowe ubivuga kwiye eh, baravuga mu kirundi iti ibyari magera byarageruye iyo migani bayivuga kera kubera ko hari hakiri urukundo hakabaho amasi ndimwa ugasanga nko kilometero kwadarato usanga hari nk'abantu babiri komsa ugasanga umuntu arafise ahantu harima n'ibyo arya umuntu arimye akimbura umugabo ubu ubunye siko biri urarima ikirometero cyose ukagira ntuze ukabura icyo ufungura kandi warima eh, leta yokomeza inyigisho ku bene igihugu canke abanyagihugu bari muri iki gihugu cy'u Burundi ikababwira ingaruka mbi zigwirirana ry'abantu ikongera igatorera umuti ubushomeri eh, aba bajene canke abantu bahejeje amashuri barimo kuko biranatuma nahone umuntu abuze akazi ugaca usanga yagiye mu bintazi ya koze ibintu atokoze muri uwo mwanya mugabo yobaye afise akazi ugasanga kumbure n'inyigisho biramworohera kuzironka nkurikije ntizobura kugirana ry'abantu ku vyerekeye ibidukikije na cyane cyane ngaha mu gisagara ca bujumbura biraboneka dufatiye ku karorero kaboneka urabona ko amakarita aguma yongerekana amakaritsiye yongerekana ni ba bantu babaye benshi amagara y'abantu aca ageramigwa dufatiye kuri ibyo nyine ushobona ko nk'amazi araba make kubera amakati yose n'ashikirwa aho nyine ntitwakwibagira ko n'amahinguriro aguma yongerekana amahinguriro biraboneka uko amakaritsiye amwe amahinguriro arongerekana kandi amahinguriro aguma asohora imyuka imyanda myinshi tutabona neza ahantu bajya kubita icyo kintu twogisaba n'ubutegetsi bwa mbere cyangwa bw'igihugu bakabifata nka nkama bakitegurira aho baza iyo myavu cyangwa ingene botunganya politiki nshyashya yerekeye gukingira abanyagihugu no gukingira ibidukikije uko abantu bagwira niko n'ingaruka ziba ku bidukikije jewe ikinkora ko cyane mvuga muri muri kano kajambo mu mpaye mm. ni ikintu bita isuku kirajyanye cyane n'ibidukikije isuku iyo ridahari ibidukikije birapfa ibidukikije bipfuye natwe turapfa rero irigwirirana ry'abantu rituma haba umwanda mu gisagara uwo mwanda mu gisagara rero ntitwovuga ngo abantu bo kujya mu gisagara ko hateye imbere hajya abantu ariko hoba gutunganywa ku kugabanya umwanda naho abantu bagenda bagwirirana ikintu cya mbere rero novuga ni ukwiyumvira ubwiherero matwarete pibulike icyo kintu kirakomeye kuko ugwirirana ry'abantu rizana umwanda murabona umuntu ashobora kuba ariko aragendagenda akagwara mu nda uwo uko agwaye mu nda kera tugifisha isoko tarahura n'ibi byago abantu yaca ajya ku isoko iyo soko rero ubuye ntibigitunganijwe njyewe numva umenga kirihuta kuri iri gwiriranwa ribe ry'abantu ryo kwiyumvira amatuwarete pibulike ikigira cya kabiri ni ukwiyumvira repubere ahatabwa imyanda ni hehe kugira ngo irigwirirana ntirizana umwanda umwanda niwamara kuza kuvuguruza environnement no kuvuga ngo bidukikije birahera hama ikindi iyo abantu bariko barubaka amazu baca ibiti mm. bica udukoko turengana rero murabona ko igisagara cyera nta mariye veri dufise turacyafite jaride pibulike imana ishimwe ariko rero murabona ko turi ko turarenga garidinoro turi ko turarenga kabezi turi ko turarenga hehe na hehe kubera iryo gurirana ry'abantu abantu barondera aho baba twese twifuza kuba mu gisagara ariko ibidukikije bigenda birahona ni ukwiyumvira rero ko basi hobaho de espace vert pibulike zisigaramo ibiti bike bike genda ashimika cyane igihe cyo kuri place independante independance arashobora kujya akicaraho nibaza ko nocishamo nkavuga ntimerera arabe iki batwugurura rimwe na rimwe tukicara muri kajya kajaride kugira ngo duhemuke iyo mpemu nziza y'ibidukikije kuko murabona n'ukuri ntitugifise ahantu twugama izuba munsi y'igiti ingaruka nziza mm. kugurana ry'abantu ku bidukikije nabi ego ntawovuga ngo byose ni bibi ko abantu baguriranye ngo ibidukikije bica biba nabi mugabo hari abantu hari ubwenge nibaza yuko abantu bagwiriye hazamwo imitwe myinshi myinshi umuntu wese akiyumvira hanyuma eh, bigatuma bidukikije byokingirwa gusumba rero ni byiza ko abanyagisagara twese tumenya ko twabaye benshi hamwe wese ahaherereye akagira icyo akora kugira ngo bidukikije bitere imbere kubera ko gisagara kirimo abanyabwenge benshi n'abanyabwenge baba umwe wese rero mu bwenge imana yaduhaye eh, iryo gwirirana ry'abantu ribe n'igwirirana ry'ubwenge byotuma mm. duporoteja ibidukikije evariste ngayimpenda yanonosoye ibijyanye n'igwirirana ry'abantu avuga ko igisagara cyose kigira ingene gitunganywa cisunze ingene abantu bagenda baragwirirana kubwiwo ngo umurindi mu bijanye n'igurirana ry'abantu mu Burundi usa n'uwagabanutse gatoya aravyo mu myaka iheze umurindi byitwa eh, yuko uwo munini usa n'uwagabanutse gatoya mugabo naho ku biharuro nk'ibyo usa n'uwagabanutse eh, ntugabanuka kubera ko dufise urwaruka rwinshi mu bantu bagize uburundi kuko eh, umurundi umwe kuri babiri afise imyaka iri munsi ya cumi n'indwi eh, bica byumvikana rero ko dufise abantu benshi bacubaka bakibyara aricyo gituma rero abantu bo baguma biyongerera ku bwinshi ubu rero ah, aho bigeze ufashe nk'ibyo bice usanga ku mwaka ku mwaka twongereza ibihumbi amajana bitari bike Eh, mu by'ukuri rero uwo murindi urabya nyine tubayeho nta bisagara nta matongo manini dufise igihugu kiraga ufatira akarorero nko ku bisagara eh, urabye nk'ingene amatongo mu bisagara atangwa ni ibintu by'ibiterasoni hanyuma mbere haheze iminsi ugasanga ariko aragurisha nawe ugasanga n'ahubatswe ni hake dufise inzu zigerekeranye ivyo navyo bikava ku mvo nkuru nkuru nk'izi ubwa mbere nuko mu by'ukuri amategeko agenga ingene bisagara bibikura nibaza yuko atariyo twari dukwiye kugendera ko sinzi ko anakwiye akwiye naho ntiyubahirizwa kuko mu bisanzwe ibihugu bito birabaho ni na byinshi mugabo igihugu uko kiri kose kigira ingene gitunganywa nk'ubu ugiye na harya mu gisagara hagati uronse nk'inzu igerekeranye ukajya nko mu idirisha ukaraba usanga hamwe hamwe birimiye amasaka usanga ahandi hari umurima w'ibigori usanga ahandi hari umurima w'ibiharage usanga ahandi hari iyororero ry'inkoko ariko mu bisanzwe ibyo ntibyategerezwa kuba mu bisagara hagati kuko mu bisagara utegerezwa kubera haca amabarabara menshi hari amatara hari amazi hari imiringoti ya telefone nicyo gituma hategerezwa kuba abantu benshi hategereza kuba ihuriro ryinshi kuko igisagara ntikizoguma gikura turakeneye aho turima turakeneye n'aho naho girutiye n'aho igisagara ariko mu gihe igisagara kitatunganijwe ku buryo tubungabunga isi ku buryo dusabikanya neza isi nicyo gituma usanga n'ibidukikije tutabyubahirije neza tuvuge nka nka maesipasi mfatiye akarore ku byo bakunda kuvuga ni ahantu hakenewe cyane urwaye araharuhukira araza kubotera akazuba kubera mu bisagara usanga ata n'ibiti biriho araza agahema akayaga keza mugabo ugaca abana bakaronka aho bakinira mbere n'abantu bakaronka aho bagirira imanza mugabo usanga nk'aho hose ngaho bujumbura usanga barahubatse ibyo rero biragira ingaruka mbi ku bantu biragira ingaruka mbi no ku magara y'abantu kuko kwama hagati y'amazu nuko atanayo dufise si byiza kwa muri ku ikaburimbi gusa cyangwa kuri pave si byiza bijya biti byo ma espace vert turabikeneye kaya kayaga turagakeneye yarya amazi ibiti bigumya turabikeneye ariko rero ivyo bikava ku kugene dutunganije igisagara cacu nabi cyane tukiraho nyene muravuze ivy'ama espace vert mu rurimi rw'igifaransa mubona muravye nko mu gisagara ca Bujumbura kungene kingana gitunganijwe ayo ma espace vert ariho arakwiye umuntu abimeze ntayariho ntayategekanijwe ayategekanijwe nayo nibaza ko hari afatwa nabi cyangwa ugasanga bayagabanganye nk'aho mbona aho mbona ni hangahe hariho atwita kuri jardin public mu by'ukuri igisagara cyo ngaha ni hamwe mu kirundi bavuga ngo aho wapfuye ntihakuva inyuma ukuntu gitunganijwe eh, bisa n'uko umenga gitunganijwe nk'amatongo ya ruguru kuko mu bisagara byose abantu baregeranye cyo bita ibisagara hariho hose ku isi abantu baregeranye kugira begerane rero batanga ubwa mbere bwobwo udupariseri duto duto niho n'ubuzi bugwira uri kimyozi icyo ukora cyose kubera abantu baba begeranye baragushorera hanyuma ugasanga n'urudandazwa rugenze neza ni naho rero n'izo espace vere uronka aho uzishira mugabo mu gihe usanzagije imihana e, dufate nka nk'amakartier yasizwe n'ababirigi eh, dufate nka nka za quartier NSS Rohero eh? urabona n'amaparcelle manini manini ugasanga hariyo inzu imwe iyo nzu ugasanga ibamwo abantu babiri batatu bane batanu hari n'aho usanga eh, hasigaye mu mutama n’umutama iyo bagize imana bakaramba ariko ugasanga iyo nzu iri ku mare mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu yaba ari igisagara gitunganijwe neza nk'ijya parisere ibirimo inzu zibiri zitatu zine kandi zigerekeranye gukuraho ni mu gisagara hagati aho rero niho uheza ukaronka hasigara bashyira izo espace vere bashyira ibibuga byo gukinira ko ahantu ho gusamarira hageze gutaha ugataha imuhira hakubaye hatoyi kuko umuntu nta mutumba munini ufite afise ku buryo yokwama yiyagambya naho yoba ariwe iwe ivyo rero naho bitagenze uko eh, mu gihe abahinga bovyicarira ntihararengerana ko bisubira kugaruka uraheza ugashyiraho politiki yo gutunganya igisagara ku buryo abantu begerana byaba ibi by'igurirana ry'abantu byaba ibi byo gutunganya isi byo gutunganya ibisagara ni ibintu biteza gufatwa mu minwe na leta ni ibintu leta iteza kutwinjizamwo mu mibereho yacu mu ngiranda guha akarorero gatoya urashobora gusanga umuntu yubatsa kubaka inzu nziza mugabo hagera gutegekanya aho amazi asohokera cyangwa atembera ugasanga ayarikuriye mu ibarabara barabara ririmburutse citsimanga ndaza ahantu havuye haramera ikibara mu ibarabara kubera amazi yamava mu mpango mugabo aho hantu hariho uwahajejwe hariho umukuru wa quartier hariho umukuru wa zone hariho ntanu mu Burundi hadafise uwahajejwe nko mu bindi bihugu byose hakabura uwamira hakabura umubwira ati ibi bintu ntibikogwa ndakwibutse ko ikiganiro ari tahura utahuza abandi aho ko tukuyagira ku bijanye n'ingaruka zishobora gushika ku bidukikije biturutse ku na ry'abantu mu Burundi na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura izo ngaruka zishobora kuba nziza canke zikaba mbi kuyoza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n'ibidukikije Albert Mbonerane ni umugenzi w'ibidukikije avuga ko mu bisagara harinda kuba hari ibyigwa byerekana ko abantu bashobora kuduza amazu kugira ibibanza byo hasi bikingigwe ubwiwe ngo leta yufatiye mbere mu gutunganya ibisagara hisunzwe ingene abantu bagenda baragwirirana umuntu yihweje ingene abantu tugenda turongerekana haba ku isi cyangwa mu Burundi birafite ingaruka no kwita atari nziza ku bidukikije dufatiye nk'akarongo ngaho iwacu mu Burundi e, eh, naho twafata dufatira ku biharuro biri hafi dufatiye kuri igihe baharura abarundi bahari hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani baravuga yuko abarundi bashika ku miliyoni hafi umunani ariko ubu ujya uraraba bavuga bati ku mwaka hongerekana abantu bangana gutya ubu baravuga yuko tuba turiko tubashikira imiliyoni icumi ahadufatiye nko mu bisagara urasanga hari icyo badusaba yuko imbere yo kubaka igisagara ubanza kwiyumvira neza ingene ico gisagara kizoba gitunganije aha hariho kubaka amazu aho abantu bashobora kuba bashobora kugira uti aha hakazaba amahinguriro eh, ariko no munsi kuraraba ingene eh, amakartier agenda yongerekana ukaraba hari n'aho usanga mbere bari barubaka mm, amazu yegeranye rwose ukabura n'aho ibarabara rizoca eh, hari abashaka kubwira hari nk'aho jewe maze kubona kubwira ngo ni ugiye muri zone gihosha barakubwira ngo gikungurire ugaca usanga byarigeze gushikaho abashinzwe gutunganya ibisagara bakubwira bakubwira ngo aho ntihaturaba ngo hari muri rirare ni ukuvuga nta mugambi barinda gukora kugira berekane bati aha hazokubakwa inzu aha hazoca ibarabara mbwa mu bisanzu mu bisagara harinda kuba hari ibyigwa byerekana yuko abantu bashobora kuduza amazu ku bwanyu igurirana ry'abantu mu gisagara hari ingaruka nziza ziriho ingaruka nziza zirahari kuko kugira dutere imbere turinda kuronka abantu b'abakozi ariko rero turabye ibiri kubera ku isi eh, si mu rundi gusa eh, nk'ubu baravuga yuko isi igeze ku bantu bangana imiliyaride eh, indwi ibiharo bigenda byongerekana muri icyo gihe ukibaza uti bizogenda gute mbwa ingorane si uko abantu ari benshi ni uko ibintu bitunganijwe uko utariko yaba tugira tuti turicaye hamwe twagira tuti mbega ko hari gwirana ry'abantu mubona mm-hmm. two kwigenza gute kugira ngo dukingire ibidukikije dukingire amazi kuko abantu ko bongerekana Eh, amatongo akagenda aguma yaga kubera ko twayakoresheje nabi tutabanje gutegura tuti kazoza kazogenda gute niho uca usanga turi ko turajyana eh, ku bwanyu noneho ku wiki mbega ni ubushikiranganiro bujejwe ibidukikije canke ni leta eh, nde afata iya mbere muri izi zibiri nibaza ko ari leta kuko ibimaze kuboneka yego turafise ubushyikiranganje. ubushikiranganji bushinzwe amazi ibidukikije amatongo itungo y'ibisagara mugabo ugasanga hari ubundi bushikiranganji nabwo dufate nk'ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu barinda kurangene intwari itunganijwe ni ku nzego nyinshi gushika naho bashika ku mutumba abari badakoranye umushikiranganji w'ibidukikije w'amazi w'amatongo adakoranye neza n'ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu hama ngo bakorane neza n'ubushikiranganji bushinzwe umutekano kuko uno munsi ikintu tubona ni uko usanga sinkurikize ibyo ushinzwe amazi n'ibidukica ariko arakora najya usanga ba barundi twagira ngo turiho turakingira atakiriko kiravamo ni igikorwa rero ca leta mugabo bagira bati hari ubushikiranganji bubishinzwe mugabo nabwo wenda gukorana n'ubundi bushikiranganji kugira baze barungurana nk'ubu ukeneye umupolisi aza kuvuga ati ahantu uri kurubaka warenze itegeko n'iri n'iri ni uko baba bazi yuko ariko bakorera leta ubushyikirange bwose ni ubwa leta uno munsi rero birabona yuko usanga umengo hari inyungu umwe agomba gukwikwegera ko ntamenye yuko n'aho ayironse yagishobora kugira ingaruka mbi kuri mugenzi we ibyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu bitwigisha iki imbere y'uko turangiza kino kiganiro omeya niyo nkuru avugira ubushikiranganje bujejwe ibidukikije amazi no gutunganya amatongo n'ibisagara asigura kwigwirirana ry'abantu rifise ingaruka nziza ku bidukikije kuko iyo bahimirije abantu ngo batere ibiti babyitaba ku bwinshi na cyane cyane urwaruka rugifise inguvu ariko aratera akama abanyagihugu ngo babyare bake bashoboye kurera mu bisanzwe igwirirana ry'abantu mu bisanzwe n'umugisha rero ku bijyanye n'ibidukikije igwirana ry'abantu y'abantu hariho uruhara ari ingaruka nziza nko ku burundi na mwavuge dufise eh, abantu bakiri bato turabya urwaruka nirwo rufise igice kinini cy'abarundi eh, tugaca tugera n'imana tugasanga ikindi gice kinini cy'abakenyezi abo rero n'abantu igihugu kibona mu butunzi. kuko urwaruka ruracyafise ingufu kandi n'aba bapfasoni ni abantu bafite ishaka gukora rero ku bijyanye n'ibidukikije bafite uruhara runini babicatse kandi bafashijwe na cecere mu gukingira ibidukikije atankeka igihugu kitwa kwigira kigira ingorane mu gisagara si gisagara cya bujumbura gusa naho tworaba mu bindi bisagara koko harakunda kubaho ibibazo bijyanye eh, n'ibi byo gutunganya imicafu eh, mu rurimi rw'abafaransa bita senisema aho rero niko imicafu myinshi iva mu mazu kandi n'amazi mabi menshi ava mu mazu kandi nta woja ngo avuge yuko atamazi yononekara ariko si kubera abantu oya igikunda kubitera ni uko usanga kumbure harimo akagahaze akana kariya gahaze mu gutunganya eh, ibijyanye no kuraba iby'imicafu kibitasenisema mu rurimi rw'igifaransa aho rero duca tuvuga ngo ni uko ari abantu benshi ibyo rero kandi byaragaragaye nacyo gituma hagiyeho amategeko amategeko araba ibyo gutunganya amazi ibyo gutunganya ibijyanye n'imicafu akaba ho n'ibisata bibiraba kuko nko muri uwo tuvugishije ibijyanye n'ubuhinga tuvuze ibijyanye n'ubuhinga ubushikiranganje buraba koko ko eh, ibindi bisata bakorana bariko babikora neza aha twavuga nko muri ubushyikirangange bwa turaraba ko setemike bikora neza ry'amashyirahamwe igihe cyo gukora imijava ikabikora neza bagomba ah, gukora ikintu usanga gifasha bose ufata nk'aha usanga bariko hariho ibisho usanga bariko baragira ibi bita gutegura ahashikira imicafu umugabo ku buryo bwa kijambere barashobora kuyitiza bakagira aha hantu reka tuhashire iki bita fosse septique ku buryo bw'uko imicafu iruhukira ni ukuvuga rero eh, burya burere bwo kuruhukiramo bita espace vert akamaro kanini cyane kanini cyane haba no muri kazoza rero muri make nubwo ari bike reka tubanze tubikoreshe urabona nk'akarorero nko uye aha bita jaride pibiriko ntatunganijwe mbega ibice byose twari dufise bita ama espace vere byokoreshwa kurya murabona ko bwaba ari ubutunzi naho ego n'abaciriyemo turabona najya kuri place de l'independance mugabo ikibanza cyo kwikukira abakinjirayo barishika kikaca kiba ikibanza cy'iratiro bijya bita mu gifaransa place touristique murumva ko bitoba ari byiza cyane kandi hari naho usanga n'umuntu avuze ati reka nje kuhacururiza ibiyoba cyangwa nje kuhacururiza ifana rero muri make naho haba hari ibibanza ibibanza twita ngo ni espace venisi ni zimwe ntizisa oya bijya n'ibibanza bidasanzwe bifise icyo bisigura muri kahise k'igihugu twese abarundi tuvyara abo dushoboye bagoye kurera iryo ni jambo naje ntabane kubwira abatwumviriza ko kubyara abo dushoboye kurera ari ikintu umwe wese yugira icyiyumviro nyamukuru kuko tumaze gutahura icyo n'irigwirana ry'abantu riguma riduga riduga dufata ko bazogera igihe bazogwira mugabo ntibagwire ku buryo bituma igihugu kidashobora eh, gutunganiriza abacu rero twe tukavuga tuti